ya ayuha alladhina amanu bado Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kashifu na kuwafichua mayahudi na manasara tuwajue ya ayuha alladhina amanu enyi mlioamini inna kathiran min alahbari waruhban hakika wengi katika wanawazuoni wa Kiyahudi na watawa wa Kinaswara wana nini la yakuluna amwala an-nas bilbatil wanakula mali za watu kwa batil la yakuluna amwala an bilbatil wanakula mali za watu kwa batil inna kathiran min alahbar hakika wengi katika wanawazuoni wa Kiyahudi waruhbani na watawa wa Kinasara la yakuluna amwala an-nas bilbatil wanakula mali za watu kwa batil sawa Alimamu bin Ashuri anasema batili inakusanya mambo mengi, kwamba wanakula mali kwa batili inakusanya mambo mengi. Hilo moja katika hilo ni kubadilisha hukumu za dini ili ziafikiane na, na matamanio ya watu. wanaohalalishia watu, waangalia huwe na pesa hivi, amjibu kwa mujibu wa hawa yake, anabadilisha sheria ili apate sehemu katika dunia, lakini pia katika maana ni kuchukua zile pesa za watu zile zinazopatikana kule madhabahuni, wakasema nzao zile, wakajimilikisha na wao, na ndio maana utakuta nyumba nyingi za ibada zimekuwa ni miradi, miradi mikubwa kabisa. Uwe ni fundi wa kuzungumza, alafu ni fundi alafu una uchawi wa kutumia kuwadanganyia watu kwa jina la kwamba watoa mapepo na nini, yani uwe na, na, na, na, na ujanja mwingi basi ukakaa na watu ukapatana nao, mtakula pesa, kwa sababu wajinga ni wengi. Waganga wa kienyeji tu wapata watu, wewe jambo la dini bwana, mtu kibao pale, mganga kutoka Sumbawanga anatibu kusafisha nyota, anatoa visa ya kwenda Amerika eh? <laughs> kuna waganga ambao kutoa visa shekhe watu usafiri kwenda Amerika, toa green card sawa. Na mtu aona do, oh, ngoja nimtafute. Sasa wajinga ni wengi sana, wanatafutwa, wanatafutwa na wanakula pesa za watu. Sasa ikiwa watu kama hao wanaweza kula pesa za watu, je, mtu akizungumza kwa jina la dini alafu mtu ana shida, anekana kweli labda na wagonjwa, wagonjwa waponi, kaangaika, ngoja nikaombewe. Danganywa danganywa hivi na hivi, pengine shetani naye akasaidia, Allah akaleta mtihani wake, ile mtu akapona kweli. Hakujaliwa wapo utaliwa pesa nyingi tu. Sasa watu wanatumia njia kama hizo kutokana na ule udhaifu wa watu, wanaifanya kwamba ndio miradi. Sasa wengi katika wanawazuoni wa Kiyahudi na watawa wa kinaswara la yakuluna amwala nnas bilbatil wanakula mali za watu kwa batil yani kwa njia ya udanganyifu sio wa kweli wayasudduna an sabilillah na wanawazuia na njia ya Allah wanawazuia watu na dini ya Allah wayasudduna an sabilillah na wanawazuia watu na, na dini ya Allah hawataki watu waende kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo mangapi haya mambo mawili makubwa mabaya kabisa jambo la kwanza wanakula mali za watu kwa dhulma na jambo la pili wanawazuia watu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah subhanahu wa ta'ala akalitaja jambo jambo la hatari hili akiwakanya watu anasema walladhina yaknizuna dhahaba walfidda na wale wanaolimbikiza dhahabu na fedha walladhina yaknizuna dhahaba walfidda ay yajma'una dhahaba walfidda na wale ambao wanalimbikiza dhahabu na fedha wala yunfiqunaha fi sabilillah wala hawazitoi wala hawazitoi katika njia ya Allah fabashiruhum biadhabin alim, wabashirie wao adhabu kali. Wao wanazuia mali, hawazitoi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yukhrijuna huquq Allah minha, hawazitoi haki za Allah katika mali hizo, min zakati wan alwajiba wa fi ljihad miongoni mwa zaka na posho matumizi yaliyo wajibu na kuzitoa katika kuipigania dini ya Allah wabashirie wao adhabu yenye kuumiza kwa sababu wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khairan lahum wasijiwakadhania wale ambao wanafanya ubakhili kwa vile ambavyo Allah amewapa katika fadhila zake kwamba kufanya ubakhili ndio bora kwao usijikadhania hivyo bal huwa sharrun lahum bali huo ubakhili wao ni, ni shari kwa wao kwa nini sayutawaquna ma bakhilu bihi yawma alqiyama watavishwa shingoni itakuwa kama vile makongwa ile mali itavishwa katika shingo zao kwa kile ambacho wamekifanyia ubakhili wailul likulli humazatin lumaza alladhi jamaa jamaa malan wa addada ambaye amezikusanya mali na kana zihesabu hisabu yahsabu anna malahu akhlada anadhani kwamba mali yake itambakisha milele kalla na akome hapana sio hivyo la yumbadhanna fil hutama atatupwa katika hutama wama adraka mal hutama ni jambo gani lilikufahamisha ni nini hiyo hutama hutama ni nini narullahi almuqada ni moto wa Allah uliowashwa watatupwa watu hao katika alhutama hutama ni moto ambao tayari ushawashwa narullahi almuqada allati tattali'u ala alafida moto ambao unapanda katika nyoyo unakwenda kuchoma pale pale katika moyo sawa kwa hiyo sije wakadhania ule ubakhili wa kuzilimbikiza mali utawasaidia kwamba sasa si ushazipata situmie kwenye kheri ah, sasa watoto wangu wajua watoto wangu watu wengi wanauliwa na jambo hilo ah mimi kishakuwa mzee itakuwaje aondoka duniani aziacha mali na wala hajafanya jambo lolote katika mambo ya kheri katika kuusaidia Uislamu. Hajanunua pepo kwa mali yake akiogopa ufakiri. Alafu wale walioachia kirahisi ya kuzitumia wanazipoteza kirahisi kabisa, kwa sababu wewe umezihifadhi kwa kuwajua uchungu wake, kwa namna ulivyohangaika. Wenzako hawajui uchungu wa zile mali. Sasa mimi nitakaa kwenye nyumba hii, nyumba gani bwana hii? Tafuta mtu mimi nitamuuzia duni thamani bi thamani bakhsin darahima maaduda. Wewe unaona kwamba hapa mahali pazuri, ah, mahali gani hapa bwana? wewe mwenyewe kwa mamilioni hapo, una laki ngapi? Nipe nikupe hapo mara moja. Tana mtu amechanganyikiwa, wewe umehangaika bwana, usiku na mchana, mwenzako atupa tu, atakunywa pombe zake au atakula chafi wake eh? masamaki makubwa makubwa takula, amemaliza basi. Watu wangapi bwana, wazee wao walihangaika wakahangaika, pengine waliwadhulumu watu, wameiba mali za watu au wametafuta riziki zao za halali kwa tabu baharini angani wapi maporini wamefanya yani wameriski maisha yao alafu watoto walipozipata zile mali kwanza kama wana akili wata, watagawana kwa uzuri kila mmoja atapata haki yake lakini kama hawana akili waweza kuuana kwa mali ile udugu ukavunjika hawasemani kwa sababu ya nini shamba la mzee mimi bwana yule simsamee mpaka kiama nini ni mali ambayo wewe uliichuma haiwasaidii chochote lakini wewe ilikuwa mawazo yako yote kwamba hii itakuja kusaidia watoto wangu kumbe wakuja kuangamiza sasa mali watu huitumia watu, watu wenye akili huitumia kununua akhira yao na watoto wao huitumia mali ile kununua janna wao na vizazi vyao mali ile lakini ukisema kwamba eti hii naiacha itakuja kuwasaidia ni maangamivu kwao kwa sababu wana mwongozo wote wa kuwasaidia maji au unazungumza jambo ambalo nyinyi hamlifahamu ni mambo yanaendelea katika ulimwengu sasa tabu kweli kweli nyumba za urithi zina tabu uhasama mkubwa sio kwenye familia labda mama tofauti ah pigiwa mama mmoja baba mmoja mama mmoja ndugu wavunjike kwa sababu ya nyumba za familia na mali za familia. Lakini bado watu hawajazindua kwenye jambo hili, na mtu wacha natafuta nihangaike, wacha ziwaue, ndo maana yake, wacha zikawaue. Sasa faida yake iko wapi? Wewe mwenye akili ni yule ambaye halimbikizi mali ovyo, bali mali anaitumia kama ndiyo nyenzo ya kutafuta salama kwenye dini yake na akhira yake yeye na watoto wake lakini nyumba zako zitageuka zitakuwa mabaa hizo zitakuwa madanguro hizo yani zitaje kutumika vibaya wewe tafuta tu tafuta watafutie hao mabingwa waje watumie tu na watoto wengi ambao hawakupata miongozo kutoka kwa wazazi wao wamekuta mali tu wengi wao hawana akili hawana akili za, za, za, za kutunza mali. Si baba kaangaika kishaondoka basi. Wewe fikiri mtu mmoja pengine alikuwa nguza kampuni ina mabilions, amekesha amekeza mambo chungu nzima. Huku kuna watoto kawasomesha, sio kama hajawasomesha kumi, lakini watu kumi watashindwa kuongoza kitu alichokifanya mtu mmoja. Hicho chafa teteremka, teteremka, teteremka, kwisha, hamna kitu, baki na masuruali tu. Hamjaona hilo? Basi chukueni mazingatio katika hayo. Sasa Allah anasema walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, na wale ambao wanalimbikiza dhahabu na fedha, ndio mali za wakati huo. Watu waweka akiba, kwa sababu wakisema akiba yoyote ni hizo dhahabu na fedha. Mtu ana vinoo vyake vya dhahabu amevifunga katika kwenye kasha, kwenye sanduku, kwenye tabuti, amezika ardhini, kapanda migomba juu chini, hapo pana pana mali chenye kutufaa huko mbeleni, na wasia kaandika kaika mahali wanalimbikiza na hawazitoi katika njia ya Allah subhanahu kwa sababu dhahabu haiozi ile kupani sawa kitaoza kila kitu dhahabu iko vile ukitoa safi ukifuta iko safi na fedha ndio hivyo haina kutu lakini kingine chochote ukikama noti nini zitaoza hapo sikuna watu mtu kafukia maji pesa huko hajakufungua hivi zimetobolewa na, na simu zina mchu no utamlaumu nani sasa <laughs> Kazitia ardhini, mtu amezila. Eh, lakini dhahabu watu wanazificha kwenye ardhi. Tena mwingine ajenga ukuta hasa. Hamjasoma habari kwenye suratul Kahfi. Amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fi lmadina wakana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha. Watu walikuwa wanazika shekhe, wanajenga ukuta imara na matumbawe safi kabisa, lakini chini pale kwenye msingi kazika masanduku ya mali, dhahabu na fedha ziko pale. Watoto wangu wakija wakikua, tutaje kuchukua mali eh, mwongozo tu mali kwenye majumba mabovu, wapi wapi, watu watafuta mali humo, kwa sababu watu wanazizika hizo mali eh. Haya sasa, wale ambao wanafanya kazi hiyo, wala yunfikunaha fi sabilillah, wala hawazitoi katika sabilillah. Jamani, toto wenu tunahitaji kitu fulani Eh, kumbe mali anazo kazifunika kwenye ardhi huko ah mimi sina bwana mtolee bwana ah tunataka milioni mimi ah, na shilingi 10000 hapa kumbe ana hazina iko chini ya ardhi <laughs> wanamchezea Allah subhanahu wa ta'ala dini huku ya kwamba mambo hayendi wao mali wamezizuia tu mpaka siku atakapokuja pokonywa ndo ah kumbe bwana pia alikuwa na pesa silipita hapo ndo chukua pesa zangu mimi pesa zangu waislamu niombee pesa zangu ah, kumbe ulikuwa unazo sisi tunajua mfakiri fakiri kama sisi bwana <laughs> watu waumbuka bwana atakaombewe sasa kumbe ana mapesa chungu nzima bwana sisi tutapata tabu wewe pesa unazo umeziweka huko fabashirhum biadhabin alim wabashirie wao adhabu kali yauma yuhma alaiha fi nari jahannam eh, siku itakapowashwa juu yake katika moto wa jahannam fatukwa biha jibahuhum, zitapigwa chapa kwa moto huo nyuso zao. Fatukwa biha jibahuhum, zitapigwa chapa kwa moto huo nyuso zao, zitachomwa yani sibu utakapowashwa moto juu yake katika moto wa Jahannam, fatukwa biha jibahuhum, zikapigwa chapa kwa moto huo nyuso zao, wajunubuhum, na mbavu zao wa dhuhuruhum, na migongo yao tachomwa. Sikaona vile tukuwaji eh, chuma kile cha moto chomwa kama ng'ombe tua alama. Leo utakwenda kuchomwa nazo zile, zile, zile mali zako kwenye uso kwenye mbavu kuruka hivi kwenye mgongo chomwa tu. Fatukwa biha jibahuhum, zitapigwa chapa kwa moto huo nyuso zao, wajunubuhum na mbavu zao wa dhuhuruhum na migongo yao hadha ma kanastum li anfusikum kisha wataambiwa au kisha waambiwe haya ndiyo mliyoyalimbikizia nafsi zenu hii mali tunaochomea hii tunazopiga chapa katika nyuso na, na, na mbavu na migongo ndio zile mali mlizozilimbikiza duniani hadha ma kanastum li anfusikum kisha waambiwe haya ndiyo mliolimbikizia nafsi zenu fadhuku ma kuntum takinizun basi onjeni yale mliokuwa mkiyalimbikiza onjeni pateni raha yake yani yauma yuqadu fihi ala kunuzihim siku ambayo itawashwa katika siku hiyo jua zile hazina zao fi nari jahannam katika moto wa jahannam itawashwa moto zile hazina zao fatuhraqu bildhahabi walfiddati almaknuzati jibahuhum sawa zitachomwa nyuso zao kwa zile dhahabu zenye kuilimbikizwa na fedha wa junubuhum na itachoma vile vile itachoma mbavu zao wa dhuhuruhum na migongo yao yauma yuqadu fihi ala kunuzihim siku itakaowashwa moto juu ya zile hazina zao fi nari jahannam katika moto wa jahannam zitawashwa moto zile hazina fatuhraku bidhahabi walfidhati almaknuzati jibahuhum, kisha zichomwe nyuso zao kwa zile dhahabu na fedha ni silva walizozilimbikiza tachomwa nyuso zao, wa junubuhum na mbavu zao, wa dhuhuruhum na migongo yao. Man kana lahu malun fi dunya lam yuaddi zakatahu uhmiya darahimuhu wa dananiruhu fi nari jahannam وقوي بها في هذه المواضع لا يوضع دينار مكان دينار ولا درهم مكان درهم ولكن يوسع جلده فيوضع بكل درهم ودينار كيه أو كية على جلده وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما kuitaletwa ليت mali zake atachomwa الله المستعان almusta'an tambiwa onjeni haya ndiyo yale ambayo mlikuwa nyinyi mkizilimbikizia nafsi zenu fadhuku ma kuntum taknizun ah sasa tabituishi tuishi hapa kwa sababu naona kuna mambo mengine hapa inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah tumesema aya ngapi mbili hmm? tano hmm? aya nne sasa inna iddat ash-shuhuri hii inazungumza mambo mengine tosha bwana نعم كمل Ipi? Hmm. Tachoma kwa moto huo. Eh? Ah, kwa, kwa moto huo. Mm. Bila shaka. Eh, kwanza tuanze jambo la kwanza. Eh, wasema ايش جنس يا مالك ايه ذهبنا فيها سوى جنس السماجة والذين يكنزون الذهب والفضة ينفقونها في سبيل القول بأن ليس من المنصور الذي عبارة عن الكثير من الأحبار والربا فيكون مبالغ وينسب لحسب الضمن له والكائنزين والذين يكنزون من التشين إن كثير من الأحبار يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى في إسناد الفيلم بالمفعول يحمى إلى المجرور عليها هذا ما كنستم لأنفسكم آية يوم يحمى عليها في نار جهنم sawa fatukwa biha zikachomwa kwa kanzi hizo kwa hazina hizo zitachomwa kwa hazina hizo jibahuhum wa junubuhum yawma yuhma alaiha ay ala ala madha ala alkunuz sio siku zitakapowashwa moto hizo hizo hazina fi nari jahannam fatukwa biha, kisha zitachomwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa hazina hizo ambazo zimetiwa moto, zimepigwa chapa sasa mm, kwa moto huo wa hizo hazina hizo biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum sawa sawa ay yawma yuqadu fihi ala kunuzihim fi nari jahannam kwa zitawafa kwa zile hazina zao dhahabu na fedha fatuhraqu bildhahabi walfiddati almaknuzat jibahuhum sawa kwa zitachomwa kwa zile sasa sishapata moto zile dhahabu na fedha zimepata moto sasa kwa hiyo zitachomwa kwa moto huo wa hizo dhahabu na fedha sasa jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum mara kwanza tumetafsiri kwa tafsiri mpaka hiyo na mushkil hey, eh, kwa moto huo wa wa dhahabu na fedha hmm. tukua توقد فيه نار itakuwa kwa tafsiri ya, ya, ya mushaka sio kuna swali jingine ushamaliza eh si kwenye Qurani siiko iko kwenye Qur'an si tunasema maana kusudiwa jinsi hapo kuna aya tulipita hapa ina vitu viwili tukataja tukataja kwa, kwa, kwa, kwa, kwa jamu sehemu gani na nakumbuka ipo hiyo au mfano mtoka wewe kwa hapo ilichokusudiwa ni jinsi jinsi ya hizo mali adhahabu wal fidda sio fidda wala sio dhahabu peke yake ndio maana fatukubwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum يرجع تفسيري أنا آه، بروح المعاني أمر إليك بدي أروح المعاني كفار تبدي فايدة ممكن شيخ أبو العالية كوليزة akauliza kwa pembeni hakuna basi nimeacha sawa tu- tosha kesho tutakuja eleza zaidi kama kuna faida nyingine lakini ninachokifahamu hapo ni kwa sababu ilichokusudiwa ni jinsi والحذف في نعم الفتاة استحسانه لأن قصد الجنس فيه بين wakati mwingine unakusudiwa jinsi kama neema alfatatu ya ni'mati alfatatu kilichokusudiwa kwa sababu ni jinsi wakati mwingine pana tathnia lakini inaitwa jamu kwa sababu jinsi mfano kama pale intatuba ila llahi faqad saghat qulubukuma bwana kuja kwa jamu kwani Hafsa na Aisha wanajua ngapi moja na moja mbona umesema qulub يصير فقد ساغت قلباكما nahu tu aviingiliani huko kitu kingine kitu kingine kwa nauliza tu faqad saghat qalbakuma nyoyo zenu nyinyi wawili nyoyo mbili zenu kila moja na moyo mmoja ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi لكل رجل واحد قلب واحد وهم ثنتان فقد صغت قلوبكم فنين ها؟ كيش ان شاء الله بتاعه سبحانك